예수님. 샌베치가노. 자, 오늘은 애진이 일레후이 이흐바이링을 들어가 되게 하늘을 살아붙지 가르스노 오늘은또 레밀 때스념 멘트 Тэгээд бүрэн мэрэгэн одоо нэгтсэн. Тэгээд энд харж харж байгаа бүрэн мэрэг. За, ингээд Есүс бидний хаан Есүс төрөхөд тий ингээд бидний хаан Есүс илчлэг тэгэхэд тэднийг яаж хандаа яаж хүлээн авсныг өнөөдөр эргэн санаадж бүрэн. Бид үнийг үүнийг тэмдэглэж байна. Тэгээ өнөөдрийн аялалд хэн Есүсийг хүлээн авсан бэ? Тэ энэ гурван мэрэгийн Есүсийг хүлээн авсан тий бид тэрний хаан гэж Тэд зүнтэд зүнтэд хааны од хараад үнийг дагаад явсан. Маку хэдэн төлөөнөө хэдэн сар явсан байхаа. Тэгээд хан гэвэл өргөнд байгаа гэж бодоод 예루살렘인 오르곤더로 한 다소승 사양 트로승 한 한배 게지 이게 텐데 베슨 부분 갈핫 사양 트로승 받고 이게 하링 한 트루월 베틀렘 트른 팀 되게 비블들이 비슷했지 되게 스탠드 밑에 있으면 밝고요 되게 테드 베틀렘 주게를 야핫 어디 다야다 얼럿 텐트 닉 쿠흐트 얼승 Тэр хүүхэд нь хаан байсан бай. Тэр хүүхэд нь тий энэ сарвцанд бас тэжээлийн твшин дотор байсан. Тэгэд тэр хаан тэнд байгааг хараад яаж бодсон бэ? Энэ хаан энэ хаан биш байхаа гэж бодсон уу? Тий. Тэр шууд сүгтэн мөрөгөөд тий баяр тагэр түүнийг хүлээн аваад авчсан тандын билег түнд өргөсөн тийм ээ. За. Ингээ 예수ийг хүлээн авсан хүн нь ийм байна. Харин 예수ийг хүлээн аваагүй хүн нь хэн блэ? Тэ Херод аа. Херодтан саяхан нэг хаан төрүүлсэн гэж сонсонгод баярлсан уу? Үгүй. Тэ? Санаа зовоод би хаан байна. Бас миний хүү хаан бүрдэн харин өөрөө байгаа гэж юу санаа зовоод өрлөөд түүнийг аллын гэж бодсон байхаа. Тэгээ хутлаа ирсэн. Та нар надад мэдүүлбэл би бас очиход түндэн мөргөн гэсэн ч түүнийг алхахаар тийгэж хэлсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр гурван мэргийн зүдэн дээр бүтгийн буцаж ирээ түнд хэлээрээ гэж гэдгийг сонсоод өөр замаар явсан. Үнийг сонсонгоот Тэ? Херод хаан уурлаад цэргүүд явлаад Бэтлеемд орсон байгаа 200-оос доош настай хүүхдүүд бүгдийг хайсан. Тийм. За энэ хаан яагаад Есүсийг хүлээн аваагүй вэ? Энэ аврагч бидний хаан гэж Библиэр бичигдсэн энэ хаан байна. Харин яагаад хүлээн аваагүй вэ? Тэгвэл өөр хан гэж бодоод өөр хан хэрэггүй гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээд тэр хан Булбар надаас энэ ханы тэтэм бурлаан миний эрх мэдэл бурлаан миний мөнгө минийгөөс бүгдийг бурлаан гэж бодсон байхаа. Тэгээд тийм хүн хэрэггүй, тийм хан хэрэггүй гэж бодоод түүнийг хүлээн аваагүй. Тэгээд Исэплэр аваагүй тэдний төрлийн хүн байна. Тэр нь юу хэн гэвэл ахлах тайц бас хүүлийн багш нар байна. Тэдээ ерөн маш сайн итгэцсэн байсан. Э, өдөр бүр залбирдаа хэдэн цаг гаргаад тэгээ библ өдөр бүрөө уншдаа орлонгуудаа нацх брэддаа их мөнгө өргөдөг хүн Тий? Харин тийм учраас дээр аврагч хаан хаан төрх нь сайн гэсэн байсан төрхий. Аа тэгээд тэр сая төрсөн хаан хаан байн гэж асуунгууд тэр битлэмд төрөн гэж бичсэн байна гэж энд бидэрсэн. Харин тэр тэр үн ийм мэдээг баяр тариа хүлээн аваад түнд мөрөг хөөрө утсноо Үгүй. Тэ? Яагаад энэ сайн итгээчи түнд мөрөгхөрөө очихаагүй вэ? Тэ. Энэ аглаа тажнаар вакцина, эхлүүлгийн вакцинаар хааны хаажууд байсан. Хааны хаажууд. Тэ? Хааны хаажууд байвал мөнгөтэй бүрлөн, эдрэг мэдтэй бүрлөн түүний амьдрал амархан. Тэ? Үүн ийм бүгдийг орхиод өөрхөнд хочин гэвэл яг уу тэр бас тийм алгатас боломж байна тий. За. Иймэрхүү тий хүн байсан. Тэгэхээр энэ гурван төрлийн хүнийг хараад бид Есүсийг яаж хүлээн авч байна? Үнийг иргэн санаач бүлээ. За та нарын тэр нь хэнтэй төстэй вэ? Энэ гурван мэргийн шиг 예수 태울 자힌 돌 одоо хийж байгаа орхиод 예수 хэдэн сар хэдэн тоног яхаар бэлэн бинэ зүгээр мисан сугаар хэдэн цаг гаргаад бэлэн бинэ бас тэнгэр бүрэн 태울 зүйл маш гоё байгаа тэгээд сүрхэнтэй тийм тэнгэр гарантай учраас хэн хоёрынхаа гэж бодсон ингээ битэхэд янз мэдрэмж байггүй харахад яадаг юм шиг бүр хийчихв болох юм шиг бодогдоход түр түүнийч бас миний ээж нэрийг хүлэн авах тийм хүлэн байна. Бас түүний төлөө барддаг андиньо харахад өрөг хөрөв өргөд өргөдгөө эсвэл тэр хэрэг ханд чи өөрөө хан хэрэггүй гэж бодоод тэнгэр бураан надаас тэнгэр ичгэвч бүлбөр тэнгэр бонд мөнгө өрөх хэрэгтэй чагаргаад юмсанаас суух хэрэгтэй бас түүний төлөө цаа боршиг боршиг гүйчлэх хэрэгтэй ингээд бодоод хийж байхаа өөр хан хэрэггүй. Миний амьдралын эзэн, миний амьдралын хан би байна гэж бод боддгоо. Эсвэл ин ахлаа тажнаар хуулийн багшнаар шиг 미선의 생각 속에 탱기를 불안한 나는 요수지 배가 생득 тэгсэн ч одоо мөнгөтэй болохын тулд эрхэм мэддэг болохын тулд Есүсийн үйлчлэгийг тийм боломжийн үед хатдаг. Энэ гурван мэрэгтэй хадэр эс Есүсийн үйлчлэгийн тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ? Би өдөртөө яаж Есүсийг Есүсийг бүхэн авсан бэ? Нэг талаар түрүү тунгаан бодож байгаа.